บุ๊กทูแปดสิบเก้าฮัชตอดูโนประโยคคำสั่งหนึ่งอัมรีเยกคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย โทเขลิทัมบาลี اینقدر تنبل نباش คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก تو خیلی میخوابی اینقدر نخواب คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก تو دیر میایی اینقدر دیر نیا คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ تو با صدای بلند میخندی اینقدر بلند نخند คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ تو آهسته حرف میزنی اینقدر آهسته حرف نزن คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ تو خیلی می نوشی اینقدر ننوش คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย تو خیلی سیگار میکشی اینقدر سیگار نکش คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป تو خیلی کار میکنی اینقدر کار نکن คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย تو خیلی سریع رانندگی میکنی اینقدر سریع نران ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ آقای مولر بلند شوید เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ آقای مولر بنشینید นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ آقای مولر در جای خود بنشینید ใจเย็นๆนะคะ صبر داشته باشید มีเวลาไม่ต้องรีบ آرام باشید รอสักครู่นะคะ یک لحظه صبر کنید ระวังนะคะ مواظب باشید กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ وقت شناس باشید. یا احمق نباشید.